Apirilak amabost gaur aste azkena da eta hau berri albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, elkarrekin abez batzako zuzendaria zen duzen atzo. Nerea aldunate abesbatzako berriu zartar zuzendaria bihotzekoak jota hiltzen atzo aldunate 2008 garren urtean asezen berriozarko zarko abesbatzan zuzendari gisa eginkezun ezaguna zan hau berarentzat aibarko aritza abesbatzan zuzendari errolean egona izen baitzen aurretik. Berriozarren izan zen Pako Etxeberria. Arantzadi elkarteko auzitegi forense ezagunak berrio zarren itzaldi bat eman zuen atzo, zeinean Saharar lurralde liberatuetan egindako ikerketa zaritu zen. Ikerketa planaren barne duela berrogei urte maroko kerelduriko zortzi pertsonen gorpuak lurpetik atera zituztela azaldu zuen Arantzadi elkarteko zuzendariak. Ikerturiko gertakari hauek audientzia nazionaleko Pablo Ruz elkarteak hipaituko dituela Arantzadi talde aldekoek egindako lanak ez du gaurkotasunek galdo ako Etxeberriaren hitzaldia Berriozarko Sahararen aldeko lagunen kolektiboak antolaturiko Saharar herriarekin elkartasun astearen baitan egin zen Etxeberriarena aste honetako hitzalde bakarra ez da izanen gaur askapenako kide den naia Bellosoren eskutik bigarren bat eginen baita horretan naiak lurralde okupatuetan egonik gorderiko esperientzia luzatuko du azken hau auzalor euskaltegian eginen da atxaldeko zazpiterdietatik aurrera Lankidetza proiektuetarako laguntzen deialdia. Lankidetza proiektuak lagundu asmoz berriuzarko udalak berroita iru mila euroko diru laguntza igorriko du. Diru laguntzen onuradun izateko eskabideak udaleko hauzobulekoan aurkeztu beharko dira beti ere apirilaren nugeita marra baino lehen. Euskararen paparatziak kargazki gintza lehiaketa. Euskararen paparatziak Euskara merkataritza eta argazkilaritza uzartzen dituen lehiaketa bat izanik, uzarketa hoberen islatzen duen argazkia sarituko du. Originaltasuna eta argazkiaren kalitatea ere baloratuko dira guztietatik, txapeldunenak Euskara merkataritza programan dauden saltukietan gastatzeko bosteun euroko txartela irabaziko du. Gainera aparte hartzaile guztien artean eun euroko beste irutxart txartel zuzkatuko dira. Ekimen hau bigarren antolatu da berriozar, berrio beti, holtza zendean, txuain zizur nagusia, burlata, atarrabi, uarte, aranguren eta garezko dalak, baita karrekiri iruineko euskalduron elkarteak lagundurik ere. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi zerua tarteka odeitzu gongo dela dio gaurko iragarpenak, erdi mailako odeiak eta guio deiak zituz atxelde gau partean, zerua tarteka oso odeitzu geratuko zaigula, ondorioz bigarren zatian zaparradak, txiki ertainak eta turmoitzuak botako ditu bereziki gaualdean ego ekialdeko aizea ulbizia ibileko da bola dago gorrekin eta temperaturei daugukienean minimoak gutxi ego eta maksimoak gutxi jetxiko dira. Eta hau zen da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko bihun puntu edo orduro interneten heguzkiplaza.neten. Música